Tādiem arī Latvija klausītāji, labrīt, ir 9 un 4 minūtes ar tevi ēterā priesteris Pēteris Skudra pirmdienā 14. martā laiks katehēzei. Šodien turpinam katehēžu ciklu par svēto misi. Runā pagājušajā piekdienā, tad prie diekons Gunārs mums pastāstīja par Eh, pastāstīja par eh, šo atbildi eh, Dieva vārdam, kas ir mūsu ticības apliecinājums un arī lūkšana, kuru mēs pienesam Dievam, saukt arī par vispārējo lūkšanu, ar to tad arī noslēdzās Dieva vārda liturģija. Šodien sākam jaunu sadaļu svētajā misē, kuru saucam par euharistisko liturģiju, par to daļu, kurā tad eh, mēs eh, piedzīvojam eh, nu, šo pēdējo vakariņu notikumu, varam kļūt līdzdalībnieki gan pēdējām vakariņām, gan krusta noslēpumam, krusta upurim, tad tas sākās ar upurdāvinu sagatavošanu. Un tāpēc arī šodien sarunāsimies par upurdāvinu sagatavošanu, mums šodien arī ir viesis, un tas ir Lielvārdas draudzes prāvis Andris Solims. Labrīt! Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Priesteris Andris Solims mums eh, mazliet pastāstīs par to, kas notiek uh, eh, upurdāvanu sagatavošanā, kāda ir tā kārtība, secība, droši vien lielākā daļa no jums jau ir pieredzējusi, mēģināsim arī saprast, kāpēc eh, tas tā notiek, ko mēs, kas varbūt nekalpojam pie altāra vai nepienesam upurdāvanas, ko mēs varam pārējie darīt tajā laikā, kā noskaņot savas sirdis, tad arī noteikti klausītāji tev ir kādi jautājumi vai arī varbūt pieredze, tu vari dalīties ar to, kā tu piedzīvo šo mīsas daļu, kad tiek sagatavotas upur dāvanas, tātad līdz eh, tajā daļai, kad mēs jau sākam lūgties eh, prefāciju un eh, aicinu tevi, klausītāji, tad iesaistīties šajā lūkšanā, piedodiet, <laughs> iesaistīties šajā sarunā par šo lūkšanu, par šo lūkšanas daļu, droši vari eh, zvanīt uz numuru 67 969 131, var ierakstīt īziņas uz numuru 266 77 272. Īziņas varat jau rakstīt tagad, ja jums ir kādi jautājumi. Telefonu zvanus sāksim pieņemt pēc uh, pusdeviņiem, kad būsim izrunājuši īsumā šo uh, kārtību. Tad uh, šīs dienas uh, temats ir uh, upurdāvanu sagatavošanu svētajā misē. Priestera katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, interesanti, ka šobrīd, kad eh, gavēņa rekolekcijas eh, piedzīvo arī eh, Vatikāna kūrie, tad uh, kardina, pāvesta sprediķotājs kardināls Kantela Mesa arī tieši fokusējās uz eh, svēto misiju, uz Euharistiju un arī tad eh, atgādina mums, ka pieaugot tādā izpratnē eh, vai atklājot no jauna euharistisko noslēpumu, tad arī šī pieaugu, pieaugšana izpratnē par euharistiju izpaužās arī tādā pieaugšanā un pilnveidošanā, garīgās dzīves pilnveidošanā gan cilvēka individuālajā dzīvē, gan arī visas kopienas dzīvē, tā kā es domāju ir ļoti zīmīgi, ka arī mēs šeit Radio Marija ēterā gavēņa laikā iepazīstam svēto misiju un cerams, ka tā mums palīdzēs augt arī mūsu attiecībās ar Dievu un arī attiecībās ar kopienu, ar kuru mēs kopā piedalāmies svētajā misē, tad, jā, varbūt tās priestara Andri, tu varētu mums īsumā izstāstīt, tad, kas, kāda ir šī te upurdāvanu sagatavošanas kārtība. Tātad mēs esam tikko palūgušies, es ticu lūkšana, ir bijusi vispārējā lūkšana, mēs visi esam apsēdušies, tad kas notiek tālāk? Tātad nu, sākas upurēšana, tā daļa, kas latīniski saucas ofertorium, jeb ofertorijas, un tajā tiek izteikta pateicība radītājam par maizi un vīnu, kas ir zemes augļi, tātad radītāja dāvanas nu, un cilvēku roku darbs. Es gribētu piebilst uzreiz, ka tā ir tāda brīnišķīga sadarbība starp dievu un cilvēkiem, proti, radītāju un visas radības kroni, kas arī simbolizē lūk, sākotnējo, jeb oriģinālo harmoniju starp dievu un cilvēkiem. Un tieši šī ir tā harmonija, kas valdīja pirms cilvēka krišanas, pirmsdzimtā grēkā, tas ir Ādama un Ievas grēkā. Lūk, varam teikt droši, ka tas ir divas redzamās zīmes, maize un vīns. Nu, es arī varētu piebilst, ka maize un vīns ir arī visas mūsu evaharistijas pamat, pamat simboli eh, par maizi jau runā arī vecā derība 104. jeb 103. psalmā 13. un 15. pantā maize, kas stiprina cilvēka sirdi, proti tā miesu, un vīns, kas iepriecina, jeb iedīgsmo cilvēka sirdi, tas kā prieka dzēriens. Tad Kristus miesa, kas stiprina visu cilvēku, gan miesu, gan dvēseli. Un uh, upurdāvanu sagatavošana sākas ar šo jau nu, maizes un vīna upurdāvanu pienešanu pie altāra Un, eh, protams, te ir jāatcaucās uz eh, maizi kā matēriju, kas bija jau upurēta vecajā derībā, un eh, arī vīns, tāpat kā mm, maize tika upurētas kā pateicības zīmes radītājiem, kad tika upurēti pirmie zemes augļi. Un vēlāk arī neraudzētās maizes ēšana – ik gadus Paskas svētkos, ko mēs saucam par lieldienām, ebreju tautas tāda steidzīga izceļošana no Ēģiptes, kas atspoguļoja šīs neraudzētās maizes jau svētkos, kas tika svinēti šajā paskas ietverā. Tas ir tāds reāli simbols ceļam uz brīvību proti, ebreju tautas atgriešanās apsolītajā zemē. Un tāda skaista simboloģija šai maizei kļuva neraudzētajai maizei, ko mēs tad lietojam Euharistijā. Tātad tā maize ir neraudzētā maize, ko arī mēs savā liturģijā, kā Romas rita katoļu ticīgie, pielietojam Euharistijā. Mm. Nu, mums arī par šiem eh, priekšmetiem vai šīm eh, zīmēm, kuras izmantojam, mums bija eh, priester, tēvs Krišānis, kas stāstīja tā vairāk, bet tad priester Andri, tad kas notiek? Mēs tātad ticīgā tauta sēž svētajā misē, skatās, kā ministranti pienes priesterim uh, Eh, šo eh, drēbi korporālus, kuras tiek svinēta mise, tiek pienests arī eh, pienesta šī patēna ar maizi, ehm, biķeris, kurā tiks ieliec vīns, kas tiks pārvērsts par Jēzus miesu un asinīm. Reizē mēs arī misē varam redzēt, ka tie ir daži nu, cilvēki no, nu, no tautas, no divlūdzējiem, kas pienes maizi un vīnu priesterim, uh, tajā brīdī eh, dzied koris, eh, pārējie sēž, eh, tajā brīdī arī tad tiek vākti ziedojumi draudzes uzturēšanai, draudzes arī pasturālā darba uzturēšanai, tad ko tajā brīdī var darīt pārējie, vienkārši skatīties, kas notiek vai, vai kaut kā, tomēr, kas ir varbūt tas, ko katrs var garīgi savā sirdī, kā noskaņoties šim, šiem rituāliem, kas notiek svētajā misē? Nu, viennozīmīga tauta uh, tiek aicināta upurdāvanu pienešanas ritā un to sagatavošanas ritā, tiek aicināta arī kaut ko pienest pie altāra no sevis. Tas nav tikai maizes un vīna upurdāvanas, bet reizē tas ir visas draudzes un visas arī reizē baznīcas upurdāvanas, Tas ir tās garīgās upurdāvanas, kurās mēs, ticīgie, aicināti esam ņemt aktīvu dalību. Un tas, kas ir izteikts vispārējās lūkšanas laikā, var teikt, ka garīgās upurdāvanas tagad tiek pienestas pie altāra. Lūk, jo Dieva vārda liturģija, kā tu pareizi arī iepriekš minēji, jau lūk, noslēdzas ar šo vispārējo, ja tautas lūkšanu, kurā jau ir izteikuši savus lūgumus. Tad es te varētu gandrīz to paralēli savilkt ar upuru dāvanu pienešanu, kas jau ir savā veidā notikusi vispārējās lūkšanas laikā, kad jau izsakot nu, tur, kur tas ir iespējams, piemēram, mūsu mazajā lielvārdas draudzītē, mēs katrā svētajā misē ļaujam ticīgajiem pašiem izteikt savus personīgos lūgumus, un ne tikai lūgumus, bet arī galvenais pateicības dievam. Es gribētu to jau nosaukt par ofertorija sākumu no ticīgo tautas puses, kas vēlāk jau šajās materiālajās maizes un vīna zīmēs tiek jau reāli eh, pienesis pie altāra. Tad ticīgā tauta jau caur šo savu vispārējo lūkšanu, var teikt, jau ir sākusi ofertoriju. Tas ir viens. Un, protams, ka tauta upurdāvanu pienešanas laikā tiek aicināta dziedāt līdzi kādu slavas dziesmu, pateicības dziesmu, evaharistisko dziesmu, vai tā arī būtu, ja uh, kādi marijāniskie svētki, dievmātes godam, kādu Ave Marija. Nav aizliegts, absolūti nav aizliegts dziedāt arī Ave Marija uz upurēšanu. Jā, gribu to akcentēt, citi pārprot un mēģina izdomāt savas regulas. Nav tāda aizlieguma dziedāt arī uz upuru dāvanu pienešanu un upurēšanas laikā dziesmas arī dievmātes godam sevišķi lūk Ave Marija, ko, piemēram, adventa uh, ceturtās svētdienas lūk, ofertorija speciālā tieši lūk, bija šī antifona, un e, tur bija tieši Ave Marija, bet bez vārda e, Jēzus. Jā, bet... Tad e, piedziedot šīs dziesmas un skatoties, kā tiek pienests maizi un vīns, kas kādreiz bija pašu uh, nu, cilvēku sagatavots šobrīd ir praktisku iemeslu dēļ, tas eh, tiek iegādāts no eh, ražotājiem, tad eh, ticīgie cilvēki var, tieksim tā, redzot, kā tiek pienestas šīs upurdāvanas, var pārdomāt savā sirdī, kas ir tie upuri, tās pateicības, ko mēs varam pienest Dievam katrs individuāli, jo ja šajā vispārējā lūkšanā mēs izteicām lūgumus Dievam, uh, vajadzības, tad šajā euharistiskajā liturģijā mēs izsakam savu pateicību Dievam, un tad pirmkārt jau arī ar priesteris, kad viņš paceļ gan šo maizi, gan vīnu, tad viņš izsaka pateicību Dievam par, mēs arī tad dzirdam šos vārdus, viņš saka, mēs slavējam Tevi, Dievs, visas pasaules valdnieku, jo no Tavas devības esam saņēmuši maizi, ko Tu upurējam, uh, šo zemes un cilvēku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi. Tātad mēs pateicamies Dievam par to, ko viņš ir devis, un mēs arī redzam, ka mēs varam pateikties, ka mēs varam pienest sava darba augļus, ka viens ir šī Dieva žēlistība, ko viņš mums dod dzīvē, bet otrs tad arī ir tā mūsu eh, sadarbība ar eh, šo Dieva žēlistību. Par to starp citu arī atgādināja pāvests Francisks, atceraties klausītājs jums stāstīja, ka 2018. gada sākumā Pāvests Francisks arī vadīja katehēzes par eh, svēto misi, tad, ja tu sameklēsi 28. februāra katehēzi 2018. gadā, tad eh, arī pārlasīt, ko pāvests saka par to arī mūsu līdzdalību eh, šajos upuros. Bet tad, kad priesteris saņem vīnu un ūdeni, tad viņš tur klusām kaut ko lūdzās. Priesteri Andri, ko priesteris tad dara un kāpēc viņš lūdzās klusām, nevis skaļi? Tas ir tāds nu, misterijas, misterijas uh, eh, mirklis, kurā arī uh, eh, viņš skaita, kungs, Dievs uzņem mūs, kas nākam pie tevis pazemības garā un satriektām sirdīm lūgdami, lai šodien mūsu upuris tev ir patīkams. Es gribu tev vēl arī uh, atsaukties uz upuru dāvanu pienešanu, ko simbolizē Melhizedeks. Vecajā derībā, ko mēs atrodam jau radīšanas grāmatā, 14. nodaļā, no 18. līdz 20. pantam, kur Abrahams bija devies, lai atkarotu cīņā savu gūstā sagūstīto brāļa dēlu Lotu Un tad, kad viņš atgriezās no kaujas, viņam pretī izgāja lūk, Selemas e, ķēniņš un e, mm, augstais priesteris Melkisdeks, kurš iznesa tieši maizi un vīnu Abrahamam. Lūk, un e, tad viņš arī svētīja Abrahamu, un tas sasaucas lūk ar šo arī svētību, ko tieši priesteris saliek pār maizi un vīnu, mm, ko tu arī minēji, tieši to slavu, ka mēs slavējam tevi, Dievs, ja, mēs slavējam un pateicamies par zemes augļiem, par šo Dieva mūsu radītāja dāvanu, Jā, bet ko tad priesteris saka, sagatavoja to eh, vīnu, un kāpēc tas notiek eh, klusiņā, un ka mēs nevaram dzirdēt? Jo uz to pirmo lūkšanu mēs atbildam, lai Dievs ir mūžam slavēts, bet tad priesteris kaut ko klusām saka, un, un ko viņš saka? Jo es jau tikko biju nolasījis par to, ja, ka kungs Dievs uzņem mums, kas nākam pie tevis pazemības garā, un satriektam sirdim. Un šeit arī tieši Tā ir tā priestera pazemīgā, klusā lūkšana. Nē, nē, es domāju, tā, pirms vīna sagatavošanas priesterā, tur ir, lai ļauj kungs, lai ar šī ūdens vīna konsekrācija ah, mēs varētu ņemt dalību Kristus dievišķībā, kurš ir vēlējies pieņemt mūsu cilvēcisko dabu. Kāpēc šos vārdus priesteris lasa klusām, jā, ka tauta nedzird? Kad, kad ūdens, jā, kad ūdens tiek ar vīnu ieliec biķerī, ja, un sajaukts. Lūk, e, tieši tā ir tā arī simbolika, ka caur šīm maizes un vīna upurdāvanām mēs arī ņemam jau šo dalību. Kristus šajā dieviškajā dzīvē, jo Jēzus arī iedibināja evaharistiju tieši izmantojot šīs maizes un vīna zīmes. Un šī tieši evaharistija lūk, uh, mūs aicina savienoties, savienoties ar Kristu, gan viņa miesā, gan viņa garā. Un eh, šīs evaharistiskās zīmes lūk, mēs izmantojam kā līdzdalību šajā Kristus noslēpumā. Mēs ņemam dalību viņa atpestīšanas darbā, ja, lūk, un mēs jau šeit kaut kur esam šajā eskatoloģiskajā dimensijā. Nu, piemēram, šis vīns arī ir prieka simbols, kas jau arī vecajā derībā bija kā tāds. Tur mēs to labi atrodam vēlāk jau arī Jēzus pirmajā izdarītajā brīnumā, kas ir Jāņa otrajā nodaļā evangelijā lasām no 9 līdz 11 pantam, kur viņš Galilejas kānā kazās pārvērta vīnu par šo, e, e, ūdeni pārvērta piedošana par vīnu. Un vīns ir tas, kas ieliksmo cilvēka sirdi. Un te ir tas domāts eskatoloģiskais prieks, mūsu nākamās mūžīgās dzīves prieks. Tieši tie vārdi, lai mēs varētu ņemt dalību Kristus dievišķībā. Tā ir tā eskatoloģiskā mhm. dimensija, jeb mūsu nākamā augšām celšanās godība. Tad, tad pieņemot svēto komuniju, mēs pieņemot svēto komuniju, mēs eh, savienojamies ar, ar Kristu un kļūst, jā, uzņemam šo viņa dievišķību, tad eh, pēc tam, kad eh, arī priestris jau skaļi lasa šo lūkšanu, pateicības lūkšanu par vīnu, mēs atkal atbildam, lai Dievs ir mūžam slavēts, un tad priestris atkal mm. noliecās un klusām pie sevis laksa lūkšanu, kungs Dievs uzņem mūsu, kas nākam pie tevis pazemības garā un satriektām sirdīm, lūgdam, lai šodien mūsu upuris tev ir patīkams. Tad jautājums, kāpēc ir šī šādas lūkšanas, kuras priestris lasa skaļi, un kāpēc ir tādas, ko viņš lasa klusām, ka tauta nedzird, ko viņš lasa? Eh, tieši tas, eh, domāju, nu, pirmam, pirmam kārtām, ja tiek eh, dziedāts kaut kāds dziedājums upuru uh, upurēšanas laikā, tad e, jāsaka, ka visas lūkšanas tiek lasītas klusi caur priesteri, kad viņš arī... Bet arī, ja nedzietat, tomēr... Maizes patēnes, jā, bet, bet viņš visas tad lūkšanas lasa nu, klusā balsī, lai netraucētu e, tautai vai korim, kas izpilda kādu attiecīgu dziedājumu dziedāt. Tas e, ir nepareizi, kad, kad domā, ka nu, upurēšana uh, ir tikai līdz, līdz ot, pirmai lūkšanai, eh, līdz pirmai svētībai, kad priesteris jau paceļ maizi prezentē, un tad viņam jālasa skaļi. Nē, tas tā nav. Esmu redzējis to dažās draudzēs, ka tā to izpilda, tad, tad dziedājums tikai, kam ir pienes, a ja nav tas upurdāvanu pienešanas, un tad vispārībā nav nekāds dziedājums, bet um, mm, liturgija tieši ļauj dziedāt visa ofertorie garumā kādu piemērotu dziedājumu. Tas ir viens. Tādā gadījumā, tad, ja tiek dziedāts kaut kas, tad arī lūk, šīs lūkšanas visas nu, netiek skaļi lasītas. Tad, kad, protams, netiek dziedāts upuru dāvanu sagatavošanā, ja ofertorie laikā kāds dziedājums, tad priesteris jāgat teica, skaļi nolasa svētības vārdus par viņu Mm, maizi un vīnu, bet kad tieši ielēja bikerī šo uh, vīnu un uh, daļiņu, daļiņu ūdens, tur ir tādas nelielas proporcijas, protams, ir vīns un agrāk vēl karotīti izmantoja, lai tur daži tikai pilieni būtu ūdens, bet nu, pa jaunam tas nav tik būtiski. Var liet no ampulas, bet nedaudz ūdeni, Ja, lūk, un tad ir šīs pieklusinātā balsi. Lūk, protams, tā ir tā tāda zināma mistērija, jo viss, kas arī klusumā tiek lūgts, vienmēr saistās ar tādu zināmu, zināmu nākotnes, nākotnes jau lūgumu šajā evaharistiskajā mm, mūsu dalībā, lūk, gan Um, šo ūdeni ielējot iekšā, gan arī lūdzot, lai tas, ko mēs tagad darām, būtu dievam kā patīkams, garīgs upuris. Jā. Hmm. Lūk, baznīca tad arī aicina tieši e, šo tādu misteriju saglabāt, un tāpēc ir šie ir šie tādi nu, nu, klusum, tāda pieklusinātā balss izteiktie lūgumi, uh, lūk, kas ir nu, nekāds tāds ekstra, <laughs> bet ir tieši lai izceltu, izceltu jo agrāk Tridentes arī Nisāla paredzēja, paredzēja diezgan klusi, klusā balsī izteikt konsekrācijas vārdus, jā, ņemiet un ēdiet, jā, ņemiet un dzeriet, jā, tie bija Varbūt eh, arī šie, šīs divas eh, iestarpinājuma lūkšanas klusumā, var teikt, eh, nu, sasaucas arī ar tridentes liturģiju, kur tas bija priekšrakstīts. Ja? Tie ir palikuši arī jaunajā misalē. Un mums ir arī jāatcerās tas, ka priesteris arī lūdzās šajā misē gan tautas vārdā, gan arī Kristus personā, un tāpēc arī ir kaut kādas lūkšanas, ko viņš lūdzās individuāli, lai uh, būtu gatavs šīs eh, svētās mīsas eh, svinēšanai un upura eh, pienešanai, bet kāpēc tad ir tas piliens ūdens jāiepilina vīnā? Ko tas nozīmē? Tas arī ir nu, sasaucas ar to, ka Kristus lūk nāves moments – mums jau atgādina par to, kad viņam tiek caurdurts sāns un no tā iztecēja asinis un ūdens, kā pestīšanas straumes, ko vēlāk arī māsa eh, Faustina Kovaļska savās vīzijas diezgan plaši par to ir eh, mums runājusi. Jā, bet eh, arī neaizmirsīsim, ka uz altāra tiek salikts upuris pats Jēzus Kristus Protams, arī šīs maizes un vīna upurdāvanas tiek sadiktas kā pateicības e, redzamās zīmes. Lūk, un e, šajā pateicībā lūk, mēs ņemam, kā teicu, dalību. Mums pašiem ir jākļūst par šo garīgo, dievam patīkamo upuri. Lūk, un, e, tad arī ļoti svarīgs tas uh, moments ir, kad uh, Mm, tālāk pēc e, šīm upuru dāvanām tas sekos jau nākamajai tēmai, bet es gribu to sasauci atgādināt, kad ir tas prefācijas dialogs. Mēs turpinām jau šajā evharistiskajā liturgijā, kas ir sākusies ar upuru dāvanu sagatavošanos rītu. Mēs turpinām slavēt Dievu un mm. pat tur, e, lūdzu noklausīties, ko gribu e, teikt, ir šīs prefācijas dialogs – Dominus vobiscum et cum spiritu tuo un ar tavu garu. Kungs ir ar jums, un oriģinālā atbilde, kas vēl, diemžēl, eh, praktiski <laughs> reti kur tiek pielietota, bet ir jau apstiprināta, jau diezgan sen, un ar tavu garu. Jā, par prefāciju mēs runāsim rītdiena vairāk katehēzē, bet eh, tad eh, pēc eh, šīm te upurdāvanu sagatavošanām, kad ir sagatavota maize un vīns, tad priesteris ir klusām lūdzies šo te kungs Dievs uzņem mūs, kas nākam pie tevis pazemības garā un satriektām sirdīm lūgdien, lai šodien mūsu upuris tev ir patīkams, sakot tad um, gan uh, upurdāvanu apkūpināšana ar šiem, ar šo vīrāku, ko arī Eh, Pāvests eh, Francisks eh, skaidro, ka tā arī simbolizē mūsu visu ciešo saikni un arī, ka tie mūsu upuri sadeg kā šis vīrāks un paceļās kā tāda smarža Dieva priekšā, tad mēs apkūpinam gan upurdāvanas, kuras pienesam, gan arī ministranti apkūpina priesteri un pēc tam ministranti iet arī tautas priekšā, apkūpināt, eh, nu, teiksim tā, parādīt to, ka tās ir arī mūsu lūkšanas un mēs visi vienoti esam aicināti pienest savas dzīves upurus eh, kungam, līdz ar to tad arī mūsu eh, profesionālā dzīve, mūsu ikdienas dzīve kļūst par lūkšanu, ka to visu mēs varam nest Dieva priekšā un tādā veidā arī mēs tad iegūstam jaunu vērtību mūsu ikdienas eh, darbiem, bet tad priesteris eh, mazgā rokas, ko viņš saka tajā brīdī un, un, un, un ko šis žests nozīmē, kāpēc priesterim būtu jāmazgā rokas? Eh, mazgā mani Dievs tīru no noziedzības straipa un šķīstī mani no grāka. Šeit arī priesteris izsaka to, ka viņš arī ir grēcinieks. Viņš arī vienojas ar visu tautu, un mēs nākam Dieva priekšā kā grēcinieki. Jā, tu pareizi teici, priesteris apkopina lūk, eh, altāri, upurdāvanas, tad arī pats priesteris kā Kristus reprezentants šajā evaharistijā tiek apkopināts, tāpēc ir tā cieņa, kas viņam tiek dota, un arī Kristus klātbūtne ir tautā, tāpēc arī tauta tiek apkūpināta, kura ir pulcējusies Kristus vārdā. Un šeit arī priesteris lūdz Dievu, lai viņš tiek šķīstīts. Un tieši tas, ko es iepriekš gribēju pateikt, ko neļauj man pabeigt, kad lūk, tas etkums spiritu to, tas ir domāts, ka tauta saka, un ar tavu priestera garu, kas šajā euharistijā vienādojas ar Kristus garu Tāpēc tik ļoti būtiski ir šī frāze nevis kungs ir. Jā, bet tevi, jautājums bet ir par roku mazgāšanu. Par, par, par, par šo prefāciju mēs runāsim rīt priestara Andri par roku mazgāšanu. Kāpēc priestaris tieši, mazgā tieši, rokas jā, un ko viņš lūdzās tajā brīdī? Šeit, jo priesteris arī šeit piedalās šajā evharistijā. Arī viņš ne tikai kā tautas reprezentants, bet arī viņš personīgi lūdzas, un lai viņš būtu cienīgs arī uh, Eh, salikt šo evaharistiju dievu visas tautas vārdā, viņam arī pašam ir jābūt tīram no grēkiem. Lūk, šeit arī priesteris ar to simbolisku roku mazgāšanu vispirms lūdz, lai Dievs viņu arī caur šo upuri šķīstī no grēka. Jo visa šī evaharistija ir arī domāta, lai mūsu šķīstītu no grēkiem, mm. ko mēs esam jau sākuši lūgt misijas sākumā, nožēlojot grēkus. Un šeit priesteris pievienojas šai tautas lūgšanai. Viņš arī gan kā celebrants, viņš arī kā persona, tauta, ja, lūk, viņš grib sadikt svātu, tīru upuri dievam. Un tāpēc viņš arī lūdz dievam arī mm, šķīstīt viņa dvēseli ar šiem 51. psalma uh, vārdiem. Un tad seko arī priestera aicinājums lūgties tautai, lai tad Dievs šo upuri, ko tagad viņš ir reprezentējis caur šīm maizes un vīna upuru dāvanām, lai Dievs to pieņemtu. Un eh, šeit es arī gribu eh, vēlreiz vienu, vienu trūkumu uh, akcentēt, kas ir atbildē, lai kungs pieņem šo upuri. Te ir izlaists vārds no tavām rokām. Latgaļa tūkojumā par laimi šis e, ir e, <clears throat> vārds iestarpināts no origināla demanibus tuis. Jā. Un ļoti svarīgais tieši šīs arī priestera vienotības faktors, kurā viņš ir reprezentē Jēzu Kristu, šeit ir izlaists. Lai kungs pieņem šo upuri par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai viņa svētajai baznīcai. Bet ļoti būtisks ir arī šis akcentētais vārdiņš demanības tuis no tavām rokām. Ja, šeit ir arī tas tieši Melhizedeks un priesteris, ja, Eh, tu esi atcerus sekundam ordina Melhizedek, tu esi priesteris pēc Melhizedeka kārtas, kā minētais Melhizedeks, kurš iznesa šīs maizes un vīna dāvanas Abrahamam, par ko Abrahams viņam deva desmito tiesu vēlāk. Jā, lūk, šeit arī ir tā cieša vienotība ar priesteri, kurš upurē kā visaugstais priesteris, jā, lūk, šo upuri, šo pateicības un slavas upuri. Tas būtu tomēr jāņem pie jaunās misēles varianta un tulkojuma ļoti vērā. Ļoti svarīga ir arī šī vārda ieviešana atpakaļ no tavām rokām. Ja mēs ceram, ka kādreiz arī būs eh, latviešu valodā jauns tulkojums, kas būs ņēmis vērā šos eh, visus eh, labojumus. Latgaliešiem jau ir uzlabota versija misālē, ja tad, tad lai kungs pieņemšu upuri no tavām rokām, par godu un slavu pagaidām, kamēr mums ir tās misāles, kas mums ir, mēs lūdzamies tā kā ir šie teksti mums noteikuši, bet tad tā upurdāvnu sagatavošana priestara Andri noslēdzās ar lūkšanu, kuru kuru lasa priesteris, kas tā ir par lūkšanu un uz ko tā ir vērsta, kam, kam mums būtu jāpievērš uzmanība, kad priesteris lasa šo lūkšanu? Saitiņa. Tā ir saitiņa, varētu teikt, kas vieno šo tieši upurdāvanu sagatavošanu, lūk, ar jau euharistisko lūkšanu kas uzsāka studīt ar prefācijas dialogu, un šī lūkšana ir arī tāda kā pateicība un turpinājums lūgt Dievu, lai Dievs pieņemtu šo upuri. Lūk, tāda pārējā, pārējais moments, kas savieno šo pirmo tādu uh, ritu, upurdāvnu ritu jau ar euharistisko lūkšanu, kas ir mainīga. Ja, mēs zinām, ka ir Romas kanons, par to runāsiet jūs jau citā reizē, ja, bet šī ir tāda kā pārējā tiltiņš starp šo upurdāvnu mm, ritu un jau evaharistisko lūgšanu. Bet, kā teicu, gan jau šī upurdāvnu sagatavošanas riti ir evaharistiskā liturgija, jeb otrā mhm. lielā svētās misijas daļā. Jā, tāda lūk ir kārtība klausītājs šai euhristiskās eh, lūkšanas ievad daļai, kad sagatavojam upuru dāvanas, eh, mēs to noslēdzam tad ar šo lūkšanu, kas mums atgādina par to, ka Dieva priekšā tie mūsu upuri ir mazi, bet viņš tos pārvērš kā šo mazo maizi un vīnu pārvērš par savu miesu un asinīm, tā arī tos mūsu ikdienas upurus viņš var pārvērst par kaut ko lielu un Tad tā mūsu nabadzība pārvēršās par Dieva bagātību, varam atcerēties arī par to um, eh, notikumu tūkstnesī, kad eh, apustuļi saka, mums nav nekā cita kā piecas maizes un divas zivis, un Dievs saka, Jēzus saka, dodiet to man, un viņš to pārvērš, ka tas nes daudz augļus un pabaro visus cilvēkus mums līdzās, un tāpēc arī varam redzēt, cik svarīgi ir tas, ka mēs uz misi dodamies arī, jā, ar tām savām, ar savu ikdienu, ar savām nostājām, ar visu to, kas mums ir pilnīgs un nepilnīgs, kur mēs to visu varam dot viņam un piedzīvot, kā Dievs to visu pārvērš par savu par kaut ko brīnumainu un tajā visā atklājas savu spēku. Atgādinu klausītāji, ka kopā ar mums šodien ir arī priesteris Andris Solims no Lielvārdes, un viņš ir arī gatavs uz tavu iesaistīšanos atbildēt uz jautājumiem par šo ievada daļu, tad tu vari droši arī zvanīt, rakstīt īziņas, rakstīt ēpastus, priecāsimies par tavu iesaisti, tad droši zvani uz numuru 67969131, vai arī raksti īziņas uz numuru 266-77272, ēpasts studijā ir studija at rml.lv, vai arī droši uzdot savus jautājumus, ja tev tādi ir, ja nav, tu vari droši padalīties ar to, kā tu piedzīvo šo uh, eh, mises daļu, uh, kā tu tajā iesaisties, kas varbūt tev palīdz uz to koncentrēties, tava dalīšanās arī var būt ļoti, ļoti e, vērtīga un palīdzēt e, citiem mūsu klausītājiem. Tā kā noteikti lūdzu izmanto iespēju iesaistīties šajās sarunā, bet tagad īsa dziesmas pauze. Visu Jēzu, visu Jēzu, visu jaunes atdūdu, savu tavus vārdus darbus, katru klusu nopiltu. Visu Jēzum, visu Jēzum, viņa mīlestības dien. Tikai Jēzum jam tik vīnam, mūna dviesele laikam. Jēzum, visu Jēzum, dzēves dīna saulainos, rūžu vējas iešķūtākas, badu naktī ziļokos, visu Jēzum, visu Jēzum, viņa mīlestības dienu. Jēzum jam tik vīnam, mūna dviesele laikvār, rūkas rodos Jēzus darbus, kojas viņa padosīs, akcis lūkosīs uz viņu, sirds pēc viņa ilgosīs. Viņa Jēzum, visu Jēzum, viņa mīlestības dien. Tikai Jēzum jam tik vīnam, mūna griesele laikval, kādes Jēzum pestietojam, asu visu atdevis. So laimē dzīvot ticis. Jēzus ir mums svāplums viss. Visu jēzumu, visu jēzumu, viņa mīlestības dēļ. Tikai jēzumu jām tik vienam, mūna dviesele laimē. un svētā dusā, vis, kad Jēzum pīdāru, svētneica man sirdī klusa, kur izjēmis moj vidu, visu Jēzum, visu Jēzum, viņa mīlestības dienu. Jēzum jām tik vīram, mūna dviesele laikvā. Jēzum jām tik vīram, mūna dviesele laikvā. Rīta katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Ir 9,44 minūtes ar tevi ēterā klausītājās. Mēs priesteris Pēteris Skudru un kopā ar mums arī priesteris Andris no uh, Lielvārdas draudzes. Šodien sarunājamies par um, evharistiskās daļas tādu pirmo, nu, tādu ievadu, kas ir upurdāvanu sagatavošana, tad izgājām cauri šai uh, liturģijai, uh, kas notiek vispār uh, svētajā uh, misē, un mums ir arī klausītājs, kas raksta pirmkārt paldies priesterim Andrim Solimam par notīm internetā, kas ir atrodamas dažādiem dziedājumiem. Tad arī ir tāds komentārs, komentārs par to, ka ir lietots arī tāds vārds ņemt dalību, kas latviski nebūtu pareizi, tad cerams, ka bīskapi strādājot pie jaunās misāles, tad uh, arī uh, ieviesīs šo vārdu piedalīties, uh, nevis ņemt dalību, kas varbūt uh, nebūtu tā īsti līdz galam uh, gramatiski uh, pareizi, uh, tad uh, jā, jautājums ir par to, kas ir garīgais un ikdienas upuris šajā mīsas daļā, priester Andri. Tieši mūsu visa dzīve ir tas, ko mēs varam upurēt dievam ikdienā. Tas arī ir tas garīgais upuris, ko mēs upurējam dievam. Tas nav tikai atnākt, paskatīties, ko priesteris dara, vai kādas liturgiskas darbības, vai to, ko tauta tur pieceras, apsēžas, stāv, dzied vai skaita. Nav tikai rituāla darbība, bet ir svarīgākais upurēt savu sirdi ar visu to, kas tajā ir. Gan mūsu bādas, gan mūsu prieki. Mēs tagad ļoti lūdzamies par Ukrajinu, par šo nomocīto tautu. Un mēs katrā misē lūk, varam pievienot ļoti dažādus nodomus. Gribu pateikt, ka svētā mise nav tikai tas, par ko mēs kādu konkrētu nodomu izsaka priesteris misijas sākumā, vai arī neizsaka, vai tas tiek izteikts vispārējās lūkšanas laikā. Ja, bet ir ļoti svarīgi saprast, ka caur šo mūsu piedalīšanos Euharistijā mēs turpinām mūsu arī atpestīšanas darbu, un es gribētu nolasīt arī un ieklausīties, gribu aicināt ikvienu, uh, parastā liturgiskā laika otrās nedēļas upura dāvanu, jeb lūkšanā par upuru dāvanu, upurēšanas lūkšanam no misāles, kas saka, kungs, Dievs, tevi lūdzam, palīdzi mums bieži un cienīgi piedalīties mises upurī, jo cikreiz tiek svinēta šī Kristus upura piemiņa – tikreiz atkārtojas mūsu atpestīšanas darbs. Tad piedaloties šajā evaharistijā, lūdzoties dažādos nodomos, arī mūsu personīgajā nodomā, mēs turpinām mūsu atpestīšanas darbu. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi piedalīties šajā dzīvajā evaharistijas eh, norisē ar visu sirdi, nevis tikai žāvāties, skatīties, ko dara varbūt citi, un tā pasīvi tikai stāvēt malā. Nē, mēs esam aicināti, kā jau teicu, caur vispārēju lūkšanu, vispirms jau pienest dievam savas personīgās lūkšanas upuri, ja, un arī turpināt lūgties kopā ar baznīcu, ar visu lielo baznīcu, ar visām tām Jā. baznīcas vajadzībām. Jā, es domāju, ka arī tad klausītājs var vienkārši Dievam teikt, ka lūk, viss, ko es piedzīvoju savā ikdienā, es to veltu tev. Svētajā misē tas izpaustos caur to, ka mēs kaut vai garīgi izsakam Jēzum, ka lūk, es tev atdodu to un to un to savus darbus, savas gaitas, savu atpūtu, uh, Eh, tuvos mīļos. Un tad atkal ikdienā tas nozīmētu to, ka es maksimāli labi cenšos visu darīt Dieva godam, jo tad es to pienesu kā upuri Eh, dievam. Bet tad vēl mums eh, Viktors uzdod jautājumu, un tas būs tad arī šodien pēdējais jautājums no mūsu klausītāja, jo pēc katehēzes tad pirms desmitiem turpināsim ar, eh, ar lūkšanu svētiem Jāzepam, gatavojamies svētā Jāzepa svētkiem 19. martā. Tad Viktors mums jautā, kāpēc, kā ir ar to roku mazgāšanu? Ir tādi priesteri, kas mazgā tur tikai apmērcē pirkstu galus, un citi tur kārtīgi liekas jau mazgā rokas rokas, tad eh, kā tur būtu pareizi jādara? Nu, ja tā ir roku mazgāšana, nevis tikai uzpilināšana, es uzskatu, un tā mums arī mācīja Pāvesta Liturgijas institūtā, ka tā ir jābūt roku mazgāšanai. Ja? Un tāpēc nu, nevajag skopoties arī ne tikai tur nedaudz vienu pilienu uzpilināt uz pirkstu un simboliski eh, Mm, turot lai, eh, to dvielīti, ja, nu, lai nedotu to priesterim <laughs> noslaucīt, citu tur garmoškā viņu tur un <laughs> tā tikai var tos pirkstu galus. Nē, normāli tai arī ir jābūt kā roku mazgāšanai, kas simbolizē tieši to ne jau kā pilāta nevainību, citu tur domā, ka tajā laikā pilāts tur mazgāja rokas, teica, es neesmu vainīgs pie Kristus, un ne tieši tas, ka mēs gribam arī šeit apliecināt, ka mēs gribam būt tīri šajā upurī, ja, kā jau iepriekš minēju. Tāpēc ļaujiet ļaujiet tam priesterim nomazgāt tās rokas un kārtīgi ar viņas noslaucīt. Skaidrs. Klausītāji atgādina, ka šodien kopā ar mums skatehēzē bija priesteris Andris Solims. Mēs runājām par šo upurdāvanu sagatavošanu. Cerams, ka šī katehēze arī tev klausītāji palīdz labāk saprast uh, šo svētās mīsas daļu un ka tā, tā arī tevi iedvesmos varbūt aktīvāk ņemt dalību tajā un arī labāk izprotot to, kas tur notiek, tad arī ar sirdi būt vairāk līdzdalīgiem šajā daļā. Paldies visiem klausītājiem, kuri iesaistījāties ar savām izziņām, ar saviem jautājumiem, komentāriem, un paldies arī tev, priester Andri, par dalību, ka tev bija laiks būt kopā ar mums šodien. Paldies! Jā. Sveitīt